أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Evo prvo poruke, recimo kroz Ejba i Sala. Koliko je bio bolestan. da je se, evo, kažu, raspadala tijela i tako dalje, uglavnom bio je bolestan. Šta je on rekao? Enni mesen je dur, mene je spopala nevolja. Pa ente erhamu rahmi, a ti si najmilostiviji. Nije rekao čak ni te mi sliči. Ja znam, jednog glavu roba preselio je, da vam opričam živu istinu, znači iz prve ruke. Devet mjeseci nije spavao od bolova, bolovo tešku bolesti. Nikad oka nije sklopio. I kaže, ja se pogledam, ogledalo, ne izgleda mi poslan. A devet mjeseci, znači bolovi su, bio je popio možda trodona, hiljada, hiljada nalgina za to devet mjeseci dok nije preselio. Kao kad zub ono, dobro boli, to njemu tak malo smanji. Što, što njega spominje? I on mene jedan put upita, Hafize, kad bi meni melek sad došao, Allah mi poslao meleka da me pita, bil volio ozir. Hej, devet mjeseci od bolova ne spava, pita on mene šta misliš, šta bi ja rekao. Ili da ozdravim, ili da i dalje boli. Ili da presanim. Ja kontam kao vjerni, dobro, preko da presaniš, ako sa ovog Kaže, ne bi ni jedan ni ni da ozdravim, ni da presanim. Nego ako Allah hoće da još bude ovako, ne bude još. A Malo, ja, to je, to je kraj priče, da ima takvi robova, ja, ja sam dolazio to koji ali osvoje ono živi time koga sam ja lično svojim očima koji je na ucao više nego pola Bosne. I Ejub Selam, i ovo govorim zbog sebe, ja pijem 10 tableta, ne se sam da popio ovdje da se I da sam nazvan da je nam ono što inače pijem. Ali kaže se u jednoj predaji, ima robova koji ne mogu dobrim dijelama nikako doći do opet trebaju doći. Ne mene, kad bi crko radići, nego mora bolovat, mora se. sad razumio? Ne mere, ne mereš ti Boga zvom dok te ne zavoli. A ona sirotnja Boga voli. Oni što boluju, oni viću Bože pomoći. Oni što, što su zdravili, nemaju kad Boga doziva. Nije obzir odnjalo. On kaže, nema kad hranja. Ali i on voli. pa vidiš kako onda i on u bolnici doziva. Kaj ovaj joj što sad ima vremena. Kad dođe u bolnicu, ima vremena. Pa je Ejub Islama Allah dao zdravlje desetog Muharrema. Ali on je sam rekao, ja kao što je Ibn Ahmed ibn Hanbel, ono, ono štenju, kad te boli daš više, ono, znaš kad se čovjek napije. Pa kad je čuo da, da će za stenjanje biti pitan kad je prekinuo Pa mu govoriš što toliko pričaš o, što govoriš o vas kad je samo ja opisujem Božju moć kad se nadamno spravodim. Tako da, kroz ove poruke Pengabira mi učimo, kad i nas nađe nevolja, reci ja bi mene je snašla nevolja, a ti si milosti. Kao i Nuh je rekao, Bože presudi mom sinu, pa malo presudi. Pa je i Jugo dao zdravlje. I Meta, On je sve izgubio. I porodicu i Meta, Sve izgubio. Pa me Allah, <laughs> Allah, Allah, Allah, Allah, Pa me Allah nadoknadio i metke i sve Svega mu ponovo da. Da dokaže svoju moć. Evo, i, i u ovom vremenu, pored vake medicine, može Allah da da se čudo desi da je ozdraviš. Tako da nada zadnja umire. I ružno je kad neko rekne ne ima od tebe ništa. Može se čudo desiti, evo Ejub, sami imao pa je rekao, udri nogom, pa progrilo bravo. Dalje, Ibrahima je spasio od vatre. Vatra prži, to je njezina osobina, ali ne mora znači da je prži, ona mora i da bude hladna. U džehennemu će biti gasa, se spominje. Fadluko gasa, kušajte gasa. Znači što je gasa? Ledeni odjel džehennema. Ima ljudi koji se u ženu Tako da i vatra, čak rečeno, kuna, ja naru kuni, berben, vaselamen, ala Ibrahim. O vatro, budi spasonosna, budi hladna i spas. Jer kada da je rečeno bio hladan, smrzlo bi se u vatru. I nije mu nikad ljepše bilo nego tri dana da je bio u vatru. Kad su ga pitali kad je najljepše bilo, kad je kad sam bio u vatru dao, jer su oni toliko vatru naložili da ga nisu toliko pribili vatru. Nego ga zalivali pa ga bacili ovako, ko To je sila vatre bila. Da se vidi šta će biti sa njim. Mogu se njega ljubiti, bez vatre. Hoće oni da se vidi, a i Allah pokaže svoj moć. Da im kaže, evo vidite da vatra neće pržiti braga. I kaže su došli da ga, da ga baci, dolaze mrak i pita ga, treba ti pomoć? Koji je od vas? Pa kaže, šta treba? Allah ti poruči, treba ti. Pa kako vama pomaže? Pa kaj Bog, pa i meni će pomoći. je Allah, meni Allah dobar. Vidiš taj graj pita neke. A ko vada pomaže? Kao što je Omer pitao neke, kad su ga, nekoga je sanio u kaboru, naš Nukir nekirano neki ono dolaze pa pitaju. Pa je on prije, dok je bio živ, pitao pengamera, ja Sunova, hoću li ja biti svjestan u mezaru? Kad me budu nukiri neke pitali kom je Bog, kom je poslanik, koja mi je vera. Kaže, hoćeš, kaže, ja se ne bojim. Pa ga neko sanio, pitao ga kako si prošao s velikima. Kaže lako, ja sam prije njih u Jagnju pita ko je vaš Bog. On me pita, mene kako je vaš gospodar. To je čestina imana, jer on rekao, meni sad neka hvala pokaže jer ja neću nima biti slabiji njači. Toliko je vjerovo Hiret, vjerovo da Bog pomaže. Ibrahim je vjerovo, samo treba doći na taj stepen. Ja se pitam, imam ja imam imana Ibrahimovog. Da vjeriš da vatra neće pršiti koji eksperimentišu, koji je jedan, kaže, ja god danas, što god bolje me nala najveće vrati. Kaže, baš tako, kaže, tako, kao ovdje ja sutra, onda da vas znam, ili on najveće ništa nije dobio. Kaže, ne ide u mene, kaže, šta to u tebe, ide u mene, ne ide. Kaže, ja znam što ne ide u tebe, kaže, što? Ja vjerujem Boga, ti se eksperimentiso Boga. Ti si da vidiš što će Bog dati, nemoj se izgravati Ti ne vidiš Bogu, pa, pa hajde vidiš što će Bog dati. A onaj ko vjeruje spašava spaše. I odati. I da će i zdravlje. I čuda se mogu desiti. Kao što se desila čuda, evo i sa Ejub Islama. I sa Jakubom, kad je vi vraća, pomoću košulji i znoja. ovog znoja. I sad se recimo sam kao švicarskoj taj lijek, ali ovaj tražio da bude, da se kaže da je Ana lijek. Da se očni vid liječi znoje. Jer je Jakub nazad. I kilometre, rekao, šta je rekao? da le eđidu riha Jusuf. Ja osjećam miris Jusufu. Karavana ide sa košom original, nije ni došla, ni viću, babo, ti si, ti si zapad, ha, ha, vidi. Ali on vjernik osjeća kao što pengamber osjeća miris sve isto karanije. Kad je došao pa ga nije zatkao, rekao materi, vrat se vratio. Sa toliko želio pengamber I opet ga nije vidio jer je rekao materi se vratio. I on mater sluša, ne, nije uspio biti Pinkamber. I nije ga nije Ali Pinkamber čim je došao rekao, ja osjećam miris vjernika da je ovdje bio. Kako Pinkamber prepoznaje vjernika? Kako se duše po mirisu prepoznaje? To je veličina ljepota vjernika. Pa je jako prepoznao košelju koja ide, jer su oni domi na lažnu košelju, tiče će huk. Poderat košelju da bude hrvada, da, da, to mislim, bilo toliko naivna laž, ali to je čitava priča. Pa je potro, rečeno je Idhabu bitamin si hada fe elkuha ala veđe ebe jati basira. Idite braćo s ovom košu i stavite ocu na, na, na, na oči. Doći ćemo mu biti. I kad, kad je karavana došla, kad su donio košu, kad je progledao, onda je rekao svim sinom, ja znam ono što mi ne znam. Faleman el bešira al ala veđe, fer tede basira. I kad je karavana došla, kad su stavili košulju, on je, vraćan mu je vid. Kala el rakul lekum i alamu min mala tamo. Pa je rekao otac Jakub svojim sinova, dico, vidite li da ja znam ono što vi ne znate. Zato je on rekao fesatrum Lijepe ili strpljivosti? Kako more strpljivost biti lijepa? Ja sam o tome razmišljao, ste vi ikad mislim. Zar more da trpiš i da ne da trpiš, nego da se saburli, a da ti je drago? Jer kad znaš koliko će te Allah nagrati za to, onda ti je drago što si, što si u tome. I onda je to isto kad tebi rekao otac, kupit će ti BMW-a, ali hajde mjesec dana radi ili hajde završi, završi fakultet, dok ćeš najbolji BMW-a. Pa ti bi završio nema šta, samo da dobiješ to što se nudi. E, to je strpljivost. Kad znaš zbog čega se strpljiv. Pa ovo je poruke i da je i ej, Jakub Alislam varačen vid i ej, Alislam ozdravio i Ibrahim, ali se nam spašen od Idris uzdignut na, na, visoko, na četvrto nebo i da završim sa Yunus bin On je spašen iz ribi. I njemu je opomana bila, isto mi kad vazimo, on je 30 godina pozivao, ne, sam dojca. Mi sad kad nešto krenemo, evo ja sam se odmah uz pretprošle džume. Svake džume, popuni safove poravna, ja ovdje govorim, znaš, svi mi smo, popuni poravna. Vi je po zadnjem sapu. A ja se znam trefiti među učenima. Ja ovako stojim sad i tam 10 centi ne znam kome mi se primaku. Jedno od onog iz, iz drugog je hotio, koji je nas, pa nas Jer ne znam kako se matnim, ja sam već jednom u takvu safu došao kod džematlija, hajde da ga se dodije, a on se odmiče. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم